oyat آية nozil qilmadi birinchi surai nahlda alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matlarini zikr qilib bandalarni ogohlantirayotgan o'rinda استعيذ بالله ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا nas qiluvchi ichimlikni yaxshi rizq emas ekanligiga ishora qildi. Ya'ni nas qiluvchi ichimlik johiliyat davrida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib, rasul bo'lib jo'natilgan davrda har bir odamlarning qahri xuddi hozirgi johiliy odamlarning qahri bo'lganga o'xshagan nas qiluvchi ichimlik bilan ziyofat o'tkazish nas qiluvchi ichimlikni yumalab qolguncha ichishlik bilan faxrlanish va shu bilan hayotning shunga qurilgandek tushunishlik alloh subhanahu va taolo birinchi mana bu oyatda ishora qilib qo'ydiki ya'ni xurmo mevalardan sizlar sakar muskil mast qiluvchi narsalar qilib olasizlar va yaxshi rizq qilib olasizlar demak bu yerda mast qiluvchi narsa yaxshi rizq emas ekanligiga ishora qildi mana bu mo'minlarning qalblari o'yg'ondi bu kalima bilan ikkinchi ular endi mast qiluvchi ichimlikni iymon qalblariga kirgandan keyin bu narsa durustmikin deb so'ray boshlashdilar يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس sizdan ey muhammad alayhissalom savol qilishadiki nas qiluvchi ichimlik xamir haqida va maysir qimor haqida so'rashadi nima buni hukmi deb men bu hukmni bayon qilishdan ilgari bir narsaga eslatmoqchiman hozirgi vaqtda mast qiluvchi ichimlikning manfaatlari haqida gapiradigan faylasuflar ko'paygan buning manfaati bor ba'zi o'rinlarda foydalansa buning manfaatini mana fan isbot qildi degan o'zini faylasuf sanagan odamlar bor biz ularga aytamizki bizga manfaatini gapirmang bizni manfaatini siz kashf qilgan emassiz buning manfaatini bizning rabbimiz qur'onda bayon qilgan lekin bir narsaning harom bo'lishligi faqat unda manfaat yo'qligiga bog'liq emas manfaati bo'lib turib ham harom bo'ladi manfaatidan ko'ra uning zarari ko'proq bo'lganligi uchun ham harom bo'ladi deymiz aslida biz harom va halol bo'lishlik alloh subhanahu va taoloning hukmi deb bilamiz hech kimning har qanday ko'pchilik bo'lishligidan qat'i nazar har qancha o'zini olim sanasin bir narsaning halol qilish va harom qilishlikka haqqi yo'qdir mana bu oyatda mast qiluvchi ichimlikdan va qimordan so'rashadi qimorboz odamlar ham axir bu qimorni o'ynab yutgan odamlar yetimlarga yordam beryapti va shunga o'xshagan yaxshi ishlarni ham qilyaptiyu deb deydigan faylasuflar bo'lgan albatta birodarlar yo'q bo'lgan emas albatta bu hozir ham bor manfaat ularning shu kalima bilan ham aytishadi rob subhanahu va taolo kalomida sizdan mast qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'rashadi siz javobiga aytingki katta gunoh bor deng ikkovida ya'ni mast qiluvchi ichimlik va qimorda katta gunoh bor va odamlarga manfaatlar ham bor deng lekin gunohi zarari manfaatidan kattaroq deng mana bu endi qalblarni siltadi endi ikkinchi bor oyat bu tushdi birinchi bor deyishadilar ko'p mufassirlar haligi ishorani hisobga olmaganimizda birinchi bor nozil bo'ldi bular zarari bor bo'lgan narsaning zararini ko'pligini bilgan mo'minlar bundan voz kecha boshlashdi sura nisoda billah يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون mana bu oyat nozil bo'ldi ey iymon keltirgan kishilar namozga mast holatinglarda yaqinlashmanglar hatto sizlar nima o'qiyotganinglarni bilinglar namoz besh vaqt namoz besh vaqt namozda namozning vaqtlari bir kecha va kunduzga bo'lingan agar bir vaqtda mast qiluvchi ichimlikni iste'mol qilsa namoz vaqtidan mast holatda bo'lib qolishlikdan qo'rqib ichmay boraverdi hatto ichishlikdan o'zini to'xtatolmaganlar kechqurungi oxirgi namozni o'qigandan keyin ichib ertamangacha sal hushiga keladigan bo'lib qoldi mana bu avvalgi ishorani hisobga olmaganimizda ikkinchi oyat bo'ldi bundan mo'minlar tiyila boshlashdi uchinchi oyat mana hozirgi o'qilgan oyat nozil bo'ldiki va hokim oyat o'tgan oyatlarni mansux qildi ey iymon keltirgan kishilar mast qiluvchi ichimlik qimor va ansob bular butlar xoh surat xoh haykal xoh boshqa ibodat qilinadigan shaklni olgan hamma butlar azlom sol ochishlar bular hammasi rijis nopok narsa najas narsa shaytonni ishi bundan chetlaninglar shunda najot topasizlar deb alloh subhanahu va taolo bu oyatni nozil qildi shayton sizlarni o'rtanglarda bu narsalar bilan adovat va bir biringlarni yomon ko'rishlikni vujudga keltirishlikka harakat qilib shuni maqsad qiladi mast qiluvchi ichimlik va qimorda xususan hayotning hamma janjalini hamma kelishmovchilikni hamma adovatlarning vujudga kelishligini tekshiring mast qiluvchi ichimlik va qimordan vujudga kelgan odamlarning o'ldirilishligi mast qiluvchi ichimlikni ichib qimorni o'ynab odamlarning o'ldirilishlik oldini olishlikka harakat qilayotgan hay'atlarga insonning kulgisi keladi bu misoli shunga o'xshaydiki bir odamga qo'liga birovni qatl qiladigan qurolni berib turib albatta shu narsani otsa albatta qurol bilan shu qatl bo'lishligini bilib turib shunga hatto uning shuni mashqini ham o'rgatib turib odamni qatl qilmagina deganga o'xshaydi chunki qaysi bir jamiyatda mast qiluvchi ichimlik va qimor shoyi bo'lar ekan odamning qatl qilishlik bu jamiyatda ko'payaveradi o'zining oilalarini ham qatl qilaveradi takror aytamiz yigirma tiyinga atlas chiqmaydi bo'z chiqadi chunki bu narsa o'zi mast qiluvchi ichimlik va qimor ollohning yo'lini zikridan man qiladi namozdan man qiladi odamlarning hamma namoz o'qimayotgan odamlarni tekshirsangiz mast qiluvchi ichimlik va qimor bilan mashg'ul bo'lgan odamlar mana bu oyat bilan alloh subhanahu va taolo fahal antum muntahun tiyildinglarmi dedi umar ibn hattob roziyallohu anhu aytganlardek shu oyat tushganda tiyildinglarmi degan intahayna robbana intahayna robbana tiyildik robbimiz deb hammalari tiyilishdilar mast qiluvchi ichimlikni qimorni yo'qotishlik uchun jamiyat islom jamiyati pul sarf qilmadi targ'ibot vositalarini ishlatmadi biror bir hozirgi jamiyatlar uning zararlarini bayon qilayotgan biror bir narsani bayon qilmadi birinchi qalblarning iymon bilan to'ldirdi Allohning kalomini uchinchi nozil bo'lishligi jamiyatda eng tarqalgan mast qiluvchi ichimlik va qimorni barbod qilib tashladi. Shu oyat nozil bo'ldi. Shu oyat nozil bo'lganda Madinaning ko'chalaridan mast qiluvchi ichimlik ariq bo'lib oqdi. Hamma olib chiqib to'kib tashladi. Shuning uchun jamiyatdagi munkar shariatga zid bo'lgan narsani buzuq narsalarning yo'qotishlik iymon asosiga suyanmas ekan iymon asosiga suyanilmas ekan bu narsa iqtisodiy tanglik uchun bularni yo'qotishlik uchun harakat qilinar ekan u narsalar barbod bo'lmaydi bular yo'q bo'lmaydi mana bu narsa hozirgi vaqtlarda ham tajribada vujudga kelgan narsa bo'ldi mast qiluvchi ichimlikni qaysi yo'qotishlikka qattiq harakat bo'ldi lekin iqtisodiy tanglik uchun harakat bo'ldi bu narsa hech qanday foyda bermadi alloh subhanahu va taoloning bu oyati nozil bo'lganda shu oyatni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning jarchilarni odatlari oyat nozil bo'lganda shu bir u kishi bir belgilarni beradilar asolari yo biror kiyimlardan bir belgi beradilar yo oyoq kiyimlarini beradilar shuni olib men rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuridan kelyapman deb shu narsani ko'rsatardida shu oyat nozil bo'ldi dedi shu oyat nozil bo'lganda sahobalarning bittalarini uylarida mast qiluvchi ichimlik ichishlik uchun tayyor qilib qo'yilgan hammalari ichishlikka tayyorgarlik ko'rishib turgan edi ba'zilar qo'liga olgan edi ba'zilar quyi yotuvdi ba'zilar labiga olib borgan edi ba'zilar ho'plagan edi yutmagan edi soya tushganda quyayotganlar shuni ichib olay demadi qo'lini og'ziga olib borayotganlar shunidan keyin amal qilay demadi labiga tekkizib turganlar shu safaringizdan keyin amal qilay demadi ho'plaganlar ham yutib olay demadi tupurib tashladi mast qiluvchi ichimlik mana shu kundan boshlab harom bo'ldi qiyomatgacha haromdir qimor harom bo'ldi chunki mast qiluvchi ichimlik bilan qimor ekizay narsadir bu qayerda bu bo'lsa unisi ham bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis shariflar hokim abdulloh ibn abbos rivoyati asosida bo'lgan hadisda rivoyat qiladilarki اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فمن لم يجتنبها فقد عصى الله ورسوله واستحق العذاب بمعصية الله ورسوله mast qiluvchi ichimlikdan chetlaninglar chunki u butun habis nopok narsalarning onasidir shundan tug'iladi hamma narsa kim bundan chetlanmasa olloh rasuliga osiy bo'libdi va azobga olloh rasuliga osiy bo'lganligi sababli sazovor bo'libdi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam chunki qur'oni karimda va va yata'adda hududahu fiha. azabun muhin. kim Alloh rasuliga osiy bo'lsa Allohning chizib qo'ygan harom deb chizib qo'ygan chegarasidan o'tib haromga o'tsa alloh taolo uni o'tga kirgizadi abadiy bo'lgan holatda unga xorlovchi azoblar bor deb mana qur'oni karimda bayon qilingan mast qiluvchi ichimlikning hamma turlari haromdir rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana imom buxoriy rivoyatlarida keltirilgan hadis sharifda kullu muskirin xomrun va kullu xomrin haromun ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة imom muslim rivoyat qilganlar buni imom buxoriy ham buni rivoyat qilgan ekanlar abu dovud termiziy nasoiy bahaqiy rahimahumulloh hammalari rivoyat qilishganlar har bir mast qiluvchi narsa xamirdir qur'onda harom qilingan narsani mast qiluvchi ichimlikni xamir kalimasi bilan keltirgan aqlni hamara ay satara bekitadi buni ichgandan keyin aql bekiladi majnunga aylanadi pul sarf qilib jinni bo'ladi har bir xamir haromdir dedilar kim xamirni ya'ni olloh harom qilgan shu qur'oni karimda bayon qilgan xamirni dunyoda ichsa o'lsa tavba qilmasdan o'lib ketgan bo'lsa mukkasiga ketgan holatda ichib o'lib ketgan bo'lsa oxiratda alloh subhanahu va taolo o'zining halol sharoblari bilan jannatda ziyofat qiladi umrbod abadiy ziyofatxonadagi sharoblardan mahrum bo'ladi dedilar shuning uchun bizga ko'p odamlar bu mast qiluvchi ichimlikni hozirgi turli tuman uzundan uzun nomlarini bizga pesh qilishmasin mast qiluvchi sifatga ega bo'lsa hammasi harom deymiz mana bu hadis sahih va yana ochiq sarih bo'lib ibora bilan aytilingan kullu muskirin xomrun deyilyapti har bir mast qiluvchi narsa xamirdir olloh harom qilgan xamir deb e'tibor qilinyapti muttasidan ketib mast qiluvchi ichimlikni ichgan kishilarni butparast odamlar bilan barobar qilingan abu hurayra roziyallohu anhuni hadis shariflarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki xamri ka'abidi kaabidivasanin mukkasiga ketib mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam xuddi butparast odam o'zida shunga o'xshagandir deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan abdulloh ibn umar rivoyat qilgan hadis sharifda ota onasiga oq osiy bo'lgan farzand jannatga kirmaydi mast qiluvchi ichimlikni mukkasidan ketib ichgan odam ham jannatga kirmaydi degan hadis sharif rivoyat qildi ba'zi rivoyatlarda salasatun qad harramallohu alayhimul janna uch toifaga alloh taolo jannat harom qildi birinchisi mudminul xomir mutkasidan ketib mast qiluvchi ichimlik ichgan odam ota onasiga osiy bo'lgan ya'ni dayyus kirmaydi jannatga dedilar ya'ni o'zining ayolining nopok yurishiga e'tibor bermaydigan ko'rinishda erkak sifat bo'lgan faqat bunday g'ayratsiz bo'lgan dayyus jannatga kirmaydi dedilar mukkasidan ketib mast qiluvchi ichimlik ichgan odamning jazosi hozirgi bayon qilingan so'zlardir birodarlar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda mast qiluvchi ichimlik ichayotgan vaqtda iymonda bo'lmaydi deb bayon qilgan ekanlar ya'ni iymon unda chiqib turgan tashqarida bo'ladi degan ekanlar shu holatda ketsa beiymon ketadi buni imom buxoriy o'zlarining sahihlarida keltirganlar mast qiluvchi ichimlik haqida ko'p kishilar la'natlangan imom ahmad ibn hambal abdulloh ibn abbos rivoyati asosida o'zlarining musnatlarida keltirganlarki ibn hibbon ham hokim ham o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim deydilar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu atani jibril alayhissalom jibril alayhissalom meni oldimga keldilar dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ya muhammad innalloha la'ana al-khamra va asiraha va mu'tasiraha وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها ey muhammad alayhissalom deb jibril alayhissalom aytdilar alloh taolo mast qiluvchi ichimlikni o'zini ham la'nat qildi uning tayyorlagan osir bunisini ham la'nat qildi kim mast qiluvchi ichimlikni tayyorlasa ollohning la'nati bo'lsin dedilar Alloh la'natladi dedilar. Mu'tasir uning tayyorlab bering deb borgan kishini. Bu odamlar osir buni tayyorlayotgan odamlar mutlaq ichmasligi mumkin birodarlar. Ichmasdan shun tayyorlagan mal'un odam. Tayyorlab bering deb borgan odam ham ichmasligi mumkin. Mal'un odam. Sotuvchi mutlaqo 5 vaqt namoz o'qishligi mumkin. Mast qiluvchi ichimlikni sotib shu najas bilan tiriklik qiladi bu odam malun allohning la'natiga duchor bo'lgan sotib olgan sotib olganda ichmaydi o'zi sotib olgan bu ham malun sharibaha ichuvchisi chegimda kelyapti birodarlar mana shu maraz odamlar uning ichishligiga ko'proq sabab bo'ladi Shuning uchun ham keyinroq kelayotgan bo'lsa kerak. Sharibaha ichuvchisini Alloh taolo la'nat qildi. Uni tiriklik qilib pulini yegan. Tiriklik qilib pul topib, mayda chuyda olib kebersa, maishat qilayotgan ota-onalar bor. Mana bu akila samaniha buning pulini yeyotgan odamlarni Alloh la'nat qildi. Bular ichmaydi. Ichgani alohida la'natlangan. Hamilaha ko'tarib olib borganda ham la'nat qildi alloh taolo ko'tarilib olib borilgan odamlar ham bular ichmaydi ichsa albatta maluni la'nat qator qator bo'ladi unga uni quyib bergan ichmaydi quyib bergan alloh taolo la'nat qildi va mustaqiyaha shuni quyib berishligini talab qilgan shunga quyib bering degan ichmagan alloh taolo la'nat qildi buni xamirni o'zini la'nat qildi alloh taolo Maskuluvchi ichimlikni buni hisobga olmasdan bu shaxslarni hisoblasak 10 ta odam la'natlangandir xamir bilan 11 ta narsa la'natlangandir abdulloh ibn amr ibn al as radhiyallohu anhu aytgan ekanlar maskuluvchi ichimlikni ichgan odam kasal bo'lsa ko'rgani bormaylar degan ekanlar hatto mast qiluvchi ichimlikni ichgan odamlarga salom bermanglar degan ekan abdulloh ibn umar قال لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم ba'zi rivoyatlarda hozirgi o'qilgan hadis mavzu degan ekanlar shuning uchun ma'nisini ham aytmaymiz lekin rivoyat nuqtai nazaridan mavzu ammo yuqoridagi hadislar dalolat qiladiki bu xamirni ichgan odamlarni ko'rgani bormaslik kasal bo'lsa ba'zi bir kishilar hozirgi vaqtda suollar ko'payganki davolanishlik haqida ko'p harom narsalarni ko'ldalang qilishadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis sharif Ummu salama onamizdan rivoyat qilingan imom bayhaqiy bu kishi rivoyat qilganlar abdulloh ibn masuddan ham rivoyat qilingan hokim alqama imom buxoriy bular hammalari abdulloh ibn masuddan rivoyat qilishgan shu hadis sharifdagi hadis bizga dalolat qiladiki harom narsalarda shifo yo'qligiga إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki mening ummatimni shifosini alloh taolo ummatimga harom qilgan narsalarda qilmadi dedilar ba'zi bir odamlar mana bu harom narsani shu dardga ishlatilganda shifo bo'ldi deyishadi mumkin shifo bo'lgan bo'lishligi unga ammo bu yerda mening ummatimni shifosini alloh taolo harom narsada qilmadi dedilar kim rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummat bo'lsa Alloh harom qilgan narsada shifo qilmadi. U ummatdan boshqaga mumkin shifo bo'lishligi. Chunki bu yerda hadis shuniga dalolat qilyapti. Harom narsalar haqida dinda yo'q bo'lgan odamlar shifo desa, ularga ajab emas. Ularda harom halol yo'q. Bir narsani harom deb ularning. Harom halol Allohning rasuliga unagan Alloh ma'bud deb tan olgan Bo'lmasan, halol bilan harom boshqa Allohga unamagan odamga nisbatan oxiratga unamagan odamga nisbatan bu halol harom degan narsaning o'zi iste'moli qiziq Mas qiluvchi ichimliklar qatorida odamni mas qiluvchi moddalar borki bular insonning butun aqlini tamomiy yo'qotadi uning jismini nobud qiladi uni butun insonlik xususiyatini yo'qotib boradi mana bu narsalar afyun qora dori bu narsalarning hammasi mast qiluvchi moddalar shular hammasi xamir taxtiga dohil bo'ladi chunki kullu muskirin xamrun deyilgan har bir mast qiluvchi narsa xamir deyiladi xamirni alloh subhanahu va taolo harom qildi shuning uchun mast qiluvchi hamma kashandalarga bog'liq bo'lgan narsalar hammasi haromdir chunki sahih hadis bilan kulli muskirin harom yigirmanchi gunoh kabira qimor hozirgi oyat mana bu qimorning harom ekanligini sarih bayon qilgan qimorning qaysi turi bo'lishligidan qat'iy nazar bu odamlarning mollarini nohaq yeyishlik jumlasidandir alloh subhanahu va taolo qimor sabablik shayton o'rtalarda adovat paydo qilishlikka harakat qilishligini Allohning zikri va namozdan to'sishligini bayon qildi qur'oni karimda O'rtalardan molingizni nohaqlik bilan yemanglar dedi bular hammasi qimor uslubida bo'lgan hamma o'yinlar hammasi haromdir qimor oddiy narsalardan boshlanib sekin asta harom yo'lga o'tadi qimorga olib boradigan amallarning hammasini yoshlarni ehtiyot qilmoqligimiz kerak chunki ular avvalda oddiy narsalar bo'lib kelajakda bu qimor o'yiniga aylanadi shuning uchun bu haqdagi mana shu oyat kifoya qilishligi kerak qimor sababli hosil bo'lgan pul haromdir shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo bizlarga takror aytamiz ba'zi bir qimordan yutib yetimxonalarga yordam beryapsiz degan odamlar buni manfaati bor deb aytmasin ular jinoyati ko'pdir uning gunohi katta ekanligini alloh subhanahu va taolo bizga bayon qildi sarih oyat bilan sobit bo'ldiki qimorning harom ekanligi maysir bu qimordir bizni bu yerdagi tilda hamma turlari xoh narda bo'lsin xoh boshqa bo'lsin hammasi bular qimordir rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki imom muslimning rivoyatlarida keltirilgan kim narda o'yinini o'ynagan bo'lsa qo'lini to'ng'izni go'shti qoniga qo'lini suqibdi dedilar mo'min odam to'ng'izni go'shtiga qo'lini tegishligini o'ylaganda yuragi titrab ketishi kerak bu kalima hozir to'ng'iz go'shtini og'ziga solayotgan odamlarga ibrat bo'lishi kerak qo'lini tegishligidan hazar qilishligi kerak kim nardani o'ynagan bo'lsa ya'ni qimor bu qimorga olib boruvchi va qimor bu albatta shu narsani o'ynagan bo'lsa qo'lini to'ng'iz go'shtiyu qoniga kirgizib turadilar 21 gunoh kabira pokiza ayollarning sha'niga tuhmat qilishlik. Pokiza kishilarga tuhmat qilishlik ham gunoh kabira. Lekin er kishi o'zining jur'ati bilan tuhmatni isbotlashlikni talab qilib, qattiq u bilan kurashishligi mumkin. Ayol kishilar ojiza bo'lganligi uchun Alloh himoya qildi ularni. billah إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون pokiza gunoh nima ekanligini bilmaydigan g'ofila ayollarni mo'mina ayollarni sha'niga tuhmat toshini otgan kishilar dunyoyu oxiratda mal'un bo'lgan odamlardir ularga katta azob hozirlab qo'yilgan bu tillari guvohlik bergan tillari qo'llarining harakati bilan ko'rsatgan guvohliklari oyoqlari bilan shu tuhmatga borib tuhmat qilishlikka yurgan oyoqlari tuhmatni isbotlamoqchi bo'lib gapirgan qo'llari tillari hammasi guvohlik beradi qiyomat kuni alloh subhanahu va taolo sura nur oyatini boshqa o'rnida والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون dedi pokiza ayollarni tuhmat toshini otib ya'ni nopoklikka nisbatlab keyin to'rtta guvohni olib kelib isbotlay olmaganlar ularni sakson darra uringlar dedi ularning abadiy guvohliklarini qabul qilmanglar dedi guvohlikdan mahrum bo'ladi endi u nikohga ikkita guvoh mo'min kerak edi agar bitta pokiza ayolning sha'niga tuhmat qilgan bo'lsa imom shofiy rahmatullohi alayhi aytganlarki mutlaqo abadiy umrining oxirigacha guvohlik o'tmaydi bir odamni bu odam rostgo odam desam guvohligi o'tmaydi ikkita bir nikohga ikkita guvoh kerak edi buni olib kelingan bo'lsa buni chiqarib olinglar buni guvohlik o'tmaydi deydi har bir narsada guvohlikdan mahrum bo'ladi ammo imomi azam rahmatullohi alayhi abu hanifa rahimaulloh aytganlarki mana bu oyat istisnos dalolat qiladiki tavba qilgan bo'lsa va aslahu bundan keyin takrorlamasdan o'zi o'nglagan bo'lsa olloh gunohini kechiruvchidir deganlar o'zini o'nglagan bo'lsa qaytib birovni pokiza ayolni sha'niga tuhmat qilmagan bo'lsa shundagina uning guvohligi o'tadi qazful muhsanat bu yettita halok qiluvchi gunohlarning halok qiluvchi katta gunohlarning bittasidandir pokiza ayollarning sha'niga tuhmat qilishlik pokiza kishilarning sha'niga tuhmat qilishlik ham shunga o'xshagan katta gunoh hozirgi vaqtda nihoyatda tuhmat qilishlik ko'paygan birodarlar alloh subhanahu va taolo saqlasin musulmon birodarlarni birovlarning sha'niga tuhmat qilishlikdan yigirma ikkinchi gunoh kabira g'animatlarni bekitib olishlik billah وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة payg'ambar uchun g'animatni bekitib olishlik mumkin emas payg'ambarda bunday xato sodir bo'lmaydi qaysi bir odam g'animatni bekitib olgan bo'lsa qiyomat kuni shuni ko'tarib keladi sharmanda bo'lgan holatda keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashobi ikromlarni shunday tarbiyaladilarki g'animat o'rnashgan o'rinning qulfi yo'q edi birodarlar g'animatda to'ri posbon turardi lekin shunchalik tarbiya qildilarki islom bilan kufr o'rtasida bo'lgan janglarda tushgan g'animatni taqsim qilinmasdan turib biror kishi tegmasdi mabodo tekkan bo'lsa qattiq bir vaid bilan ogohlantirardilar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda sunani abu dovud va sunani nasoiyda keltirilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga haybarga chiqdik dedilar alayna bizlarga haybarda katta zafar Alloh berdi zahaban oltin kumush g'animat qilmadik balki mato ya'ni taom libos g'animatga tushdi keyin bir vodiyga bordik ya'ni vodil quroga rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga banu Juzam qabilasidan bir odam hiba qilib marhamat qilgan bir xizmatkor bor edi payg'ambarimizga hiba qilib bergan edi buni rifoat ibn yazid deb atalardi vodiyga tushganimizdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xizmat qilib turgan bu hiba qilib berilgan xizmatkor egarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyadan tushganlaridan keyin bo'shatib bo'shata boshladi shunda dushman tarafidan bir kamon o'q kelib bu bolaning xizmatkor bolaning o'limiga sabab bo'ldi o'ldi hammamiz aytdikki yo rasululloh bunga shahidlik muborak bo'lsin dedik rasululloh sollallohu alayhi vasallam kalla vallazi nafsi biyadihi inna shamlata lataltahibu alayhi naron bu bekitib olgan bitta shamla ya'ni bitta mato bir ozgina en matoni bekitib olgan ekan o't bo'lib alanga bo'lib yondirib turibdi buni dedilar hali taqsimot yetmasdan turib taqsim qilinmasdan turib olib olgan edi dedilar shahid bo'lib turgan odamning yelkasida shu turibdi dedilar odamlar qo'rqib ketdi bu so'zdan keyin bitta oyoq kiyimini bog'laydigan bitta ip ba'zilar ikkita ip ko'tarib kelishdi mana ipni oluvdim deb ba'zilar ikkita ipni olib keldi haybar kunida shuni qo'lga oluvdim yo rasululloh mana men oluvdim g'animat taqsim qilinmasdan deb ko'tarib kelishdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta ipcha o't ikkita ipcha o't dedilar imom molik ahmad ibn hambal abu dovud nasoiy ibn mojja hammalari rivoyat qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyalari shu darajada bo'ldi g'animatning o'g'risi qolmadi g'animatni to'g'ri abu hurayra roziyallohu anhu o'g'rinishadilar u ham shayton edi shayton kelib shu xurmoni o'g'irladi tarbiya shu darajada bo'ldi g'animatlarida hisobsiz qorovullar yo'q edi birodarlar chunki raqobat nazorat qalbda o'rnagan edi kim g'animat taqsim qilinishligidan ilgari bekitib olsa qiyomat kuni buni ko'tarib keladi yelkasida o't bo'lib turadi degan so'z o'zi kifoya qildi allohning kalomi islom jamiyatini shunday boshqardi birodarlar ming afsuslar bo'lsinki bizlargaki biz musulmonlar mana bu o'zimizning kitobimizdan zarracha ta'sirlanmasdan yashayapti. ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida shu so'zni keltirgan ekanlarki nabiy sallallohu alayhi vasallam birovning namozi janoza namozidan bosh tortganliklarini bilmayman degan ekanlar ahmad ibn Hanbal janoza o'qiganlarni tekshirib ko'rib magar ikki kishining janozasidan bosh tortganlar bittasi g'animat taqsim qilinmasdan olgan odamning janozasini o'qimaganlar va hamda o'zini o'ldirgan odamning janozasini o'qimagan boshqalar bu hadislarni eshitganda bu haqiqatmikin deb o'ylanib qolishligi mumkin to'g'ri ularning tarixida bunday biror narsa o'tgan emas va o'tmaydi ham qiyomatgacha o'tmaydi ammo islom tarixida bunday haqiqatlar bilan boydir sariqa o'g'irlik yigirma uchinchi gunoh jazaan bima kasaba nakalan minalloh vallohu azizun hakim o'g'ri kishi o'g'ri ayol qo'llarini kesinglar dedi alloh subhanahu va taolo qilgan ishiga jazo shu dedi olloh tarafidan bularga azob olloh aziz qudratli zotdir hakim o'zining hukmlarida hikmatlik bo'lgan zotdir o'g'ri kishi va o'g'ri ayolning qo'lini kesishlik hukmini islomning ashaddiy dushmanlari ham shu hukmni joriy qilmasak bo'lmaydi deb joriy qilmoqda allohning bu hukmdagi hikmatini bilishlik uchun ming yillar kerak bo'ldi ammo musulmonlarga alloh subhanahu va taoloning marhamati o'g'ri kishi va o'g'ri ayolning qo'lini kesinglar degan oyat bilan osonlikcha bilib olishdilar inson ajablanadiki shu oyatni o'qiganda o'g'ri kishi hayr bu kishini er kishining o'g'ri bo'lishligi mumkin ayol kishi ham o'g'ri bo'larmikin degan savol o'ylantiradi hozirgi jinoyat qidiruv hay'atlarining xabaricha o'g'ri ayollarning ko'proq ekanligini ma'lum qilishyapti o'g'ri ayollarning ko'payayotganligini bayon qilyapti birodarlar oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki mahzuniya mahzun qabilasi eng qurayshning ulug' qabilalaridan hisoblanadi shu qabilaga mansub bo'lgan bir ayol o'g'irlik qildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu ulug'zoda bo'lgan qabiladan chiqqan ulug'zodani qo'lini qirqishlikka buyurdilar butun mahzuniya qabilasi keldiki usoma zayd rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan kishi usoma zayd edi bu kishi usoma roziyallohu anhuni nihoyatda yaxshi ko'rardilar u kishining dadalarini ham yaxshi ko'rardilar bu yaxshi ko'rishlik shu darajada sahobalarni o'rtasida fosh tarqalgan ediki hatto abdulloh ibn umar umar ibn hattobning o'g'illari umar ibn hattob xalifalik davrlarida abdulloh ibn umarga ajratgan maoshlaridan usoma ibn zaydga ajratgan maoshlari ancha ko'p ekan shunda abdulloh ibn umar o'g'illari kelib nima uchun usomani mendan maoshini ortiq qo'ydingiz buning sababi nima deganlarida aytdilarki usomani dadasi seni dadangdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suyumli edi dedilar bu kishi harisa dadalarini ishora qilyaptilar o'zi ham sendan ko'ra rasulullohga suyumli edi rasulullohning muhabbatini o'zimni muhabbatimdan ortiq ko'rib uni maoshini ortiq qildim dedilar shunchalik aniq edi zaydning mabodo yaxshi ko'rgan odamning so'zi bilan o'zgarganlarida usomat zayd roziyallohu anhuni so'zi bilan o'zgaradilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam usomat zayd bu kishini oldiga kelishib qabila odamlari iltimos qilsangiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan deyishdilar ular shu haqda gapirishganlaridan keyin ibn zayd rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mahlumiya qabilasidan bo'lgan ayolning qo'lini kesmasligi haqida iltimos qildi shunda aytdilarki ya usama la araka tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala Allohning hududida seni iltimos qilib kelgan holatda ko'rmay dedilar keyin o'rinlaridan turdilarda xutba o'qidilar إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فقطع يد المخزومية sizlardan ilgarigi odamlarni halok qilgan narsa dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xutbalarida sharaflik hurmatlik odamlar o'g'irlik qilganda ya'ni jinoyat qilganda uni qo'yib qo'yishgan katta odamni farzandi yo katta oiladan deb zaif odamlar bo'lganda qo'lini qirqishgan nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki muhammad alayhissalomning qizi fotima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar bu ollohni hukmi hammaga bir bo'lmoqligi kerak ollohni hukmi bir davrda boylarga yurmasa birodarlar bir davrda faqat boylarni ustida yurdi kambag'al yo'qsillar yo'qsillar hamma yo'qsil ulug' odamga aylandi hamma boy odam halol kasb qilib topgan bo'lsa ham yomon odamga aylandi boyni rioya qilish qanchalik xato bo'lsa kambag'alni rioya qilishligi ham xatoda bundan kam emas birodarlar hozirgi shu bizni yashayotgan jamoadagi kishilarning qalbiga ham kambag'al parvar bo'lishlik ruhi kirib qolgan bu ham xato birodarlar nima uchun kambag'al doim haq bo'ladi nima uchun boy doim nohaq bo'ladi islom kambag'al parvar emas boy parvar emas parvar haq kimda bo'lsa shuning tarafini oladi shu narsani biz nuqtani tushunib qo'ymoqligimiz kerak ba'zi odam ikkita husumat chiqilgan bo'lsa bir odam boy bo'lsa ikkinchisi kambag'al bo'lsa Boy odam haq bo'lishligi mumkin. Yo'inki kambag'al odam haq bo'lishligi mumkin. Bizning qalbimizdagi kambag'alparvarlik nohaq gapirishlikka sabab bo'lmasligi kerak. Boyparvar bo'lishlik ham nohaq gapirishlikka sabab bo'lmasligi kerak. Hozirgi darsdagi gunoh kabiralardan Alloh saqlasin hammamizni. O'tgan vaqtda shu gunohlar sodir bo'lgan bo'lsa, Alloh o'zi kechirsin. birodarlar ba'zi kishilar savol berishadilar savollarni o'ziga javob beraveramiz dedi bir birodarimiz so'rabdiki xom piyozlar ovqatlarga qo'shib yeymiz xom piyoz yemaslikka birorta hadis yoki oyat bormi debdilar xom piyoz yeyishlik kim xom piyoz yesa masjidlarimizga kelmasin majlislarimizdan chetlansin degan hadis sharif bor chunki piyozni hididan bu islomiy majlislarda qur'on va hadis asosida suhbat bo'ladi va shunga muvofiq hayot bo'lgandan keyin maloikalar o'rab oladi maloikalar badbo'y narsalarning hididan xohlashmaydi ular shuning uchun majlislarimizda maloikalarni ketib qolishligiga sabab bo'lmasin dedilar shundan o'zimiz tushunib olishimiz kerak hadeb bu narsani boshqa kavlab nima qilmasligimiz kerak endi savol qilyapti birodarlar o'zini fikriga o'ralib qolmasin ko'pchilik agarda otasi ichuvchi bo'lsa farzandi namozxon bo'lsa unda nima qiladi deb so'rab dadasini ichishdan qaytarsa qaytmasa ichib yuraveradida o'g'li namozxon bo'lsa o'zini islomiy harakati o'zi islomiy axloqlarda davom etaveradi shu buni javobi lekin dadasi mast qiluvchi ichimlik olib kelib ber desa olib kelib bermaydi ibrohim alayhissalom dadasi buttarosh bo'lgan mana bu narsani hammamiz bilamiz bu alloh subhana va taoloning hidoyati qalbida hidoyatga talpingan odamga nasib bo'laveradi Mana bir kishi savol qilyaptiki biz juda ko'p poraxo'r odamlarni atrofida yashasak shu nihoyatda azoblanamiz deyaptilar islomning hukmlariga bo'ysunmagan odamning poraxo'r bo'lishligi ajablanarli emas birodarlar Qora harom islomda harom endi islomni hukmiga ulamagan odam u albatta harom ish bilan halolni farqini qilmaydi faqat bir tabiatan bir o'zi o'rganib qolgan bo'lsa masalan emas bo'lgan ollohni hukmini qilmaydigan odamlar bor kashandalikni tabiatan yomon ko'radi ammo ibodatni qilib yurgan odamlar borki ular kashandalikka o'rganib qolgan shu kitobni ko'rib tursa ham kashandalik qilib kitob ko'radi bu endi u ko'p odamlarning bu narsa poraxo'rlik ham shunga o'xshagan islom man qilgan bu narsani musulmon bo'lib bundan tiyilishligi kerak lekin boshqa boshqa narsalar ham ko'p biz yashayotgan muhitda masalan ibodat qilmagan odamlarni ichida boshqa narsalar ham ko'p bo'laveradi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين